Antroji karalių knyga. Penktas skyrius. Sirijos karaliaus kariuomenės vadas Namanas buvo valdovui svarbus ir gerbiamas žmogus, nes viešpats per jį sutikė išlaisvinimą Sirijai. Jis buvo narsus karys, tačiau sirgo raupsais. Sirai, kartą išėję būreis, parsivedė iš Izraelio į nelaisvę jauną mergaitę. Ji tarnavo Namano žmonai. Kartą jį tarė savo šeimininkiai. Jei mano valdovas būtų Samarijoje, tai pranašas pagydytų jį nuo raupsų. Atėjęs pas savo valdovą, Namanas pasakė, ką mergaitė iš Izraelio kalbėjo jo žmonai. Sirijos karalius jam tarė, gerai, eik, o aš pasiūsiu Izraelio karaliui laišką. Jis pasiemė dešimtį talentų sidabro, šešis tūkstančius šekelių aukso, dešimt išeiginių drabužių ir išėjo. Jis nunešė Izraelio karaliui laišką, kuriame buvo parašyta. Kartu su šituo laišku siunčiu pas tave savo tarną Naamaną, kad jį pagydytum nuo raupsų. Izraelio karalius, perskaitęs laišką, perplėšė savo drabužius ir tarė, Argi aš dievas, kad gyvybė ir mirtis būtų mano rankose? Jis siunčia pas mane, kad pagydyčiau vyrą nuo raupsų. Todėl meldžiu, apgalvokite ir matykite, kaip jis ieško priekabių prie manęs. Dievo vyras Eliziejus, išgirdęs, kad Izraelio karalius persiplėšė drabužius, siuntė pas karalių sakydamas, kodėl persiplėšiai drabužius. Tegul jis ateina pas mane ir sužinos, kad yra pranašas Izraelyje. Namanas atvyko su žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų durų. Eliziejus pasiuntė savo tarną, kad Namanui pasakytų, eik ir apsiplauk septynis kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus. Namanas supyko ir nuėjo, sakydamas, Aš galvojau, kad jis išeis, atsistos, šauksis viešpaties, savo dievo vardo, uždės ranką ant raupsuotų vietų ir taip pagydys nuo raupsų argi Damasko upių, Abanos ir Parparo vanduo negeresnis už visus Izraelio vandenis? Argi negalėčiau juose apsiplauti ir tapti švarus? Jis apsigrėžė ir nuėjo labai supykęs. Bet jo tarnai, prieartėję jam kalbėjo, jei pranašas tau būtų įsakęs atlikti kokį didelį dalyką, argi nebūtum daręs, Tuo labiau, kai jis sakė, apsiplauk ir būsi švarus. Jis nuėjo prie Jordano ir panėrė jame septynis kartus, kaip Dievo vyras buvo liepęs. Jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko ir jis tapo švarus. Jis ir visi jo palidovai sugrįžo pas Dievo vyrą. Atsistojęs prieš pranašą, jis tarė, Dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemėje nėra Dievo, tik Izraelyje. Prašau, priimk dovaną iš savo tarno. Eliziejus atsakė, kaip gyvas viešpats, kuriam aš tarnauju, nieko neimsiu. Nors Naamanas jį įkalbinėjo paimti, tačiau jis atsisakė. Tuomet Naamanas prašė, Jeigu ne, tai prašau, duok savo tarnui tiek žemės, kiek gali panešti porą mulų, nes tavo tarnas daugiau nebeaukos, deginamųjų ir kitų aukų jokiam dievui, tik viešpačiui. Tik norėčiau, kad viešpats man atleistų nusikaltimą, kai aš vesiu savo valdovą į Rimono namus, pagarbinti ir kartu su juo nusilenksiu Rimonui. Eliziejus jam tarė, eik ramybėje. Jam paėjus nuo jo gerą kelio galą, Dievo vyro, Eliziejaus tarnas, Gehazis, pagalvojo, Mano viešpats pasigailėjo Siro Namano ir nepriemė iš jo to, ką jis atnešė. Kaip gyvas viešpats, aš bėgsiu paskui jį ir šitą iš jo paimsiu. Gehazis nusivijo Namaną. Namanas, pamatęs jam iš paskos atbėgantį vyrą, nušoko nuo vežimo ir klausė, ar viskas gerai? Tas atsakė, viskas gerai. Mano viešpats pasiuntė mane sakydamas, ką tik atėjo du pranašų sūnus iš Efraimo kalnų Prašau, duok jiems talentą sidabro ir du išeiginius drabužius. Namanas atsakė, paimk du talentus. Jis įkalbinėjo ir išo du talentus sidabro į du maišus, taip pat du išeiginius drabužius ir padavė dviem tarnams, kurie nunešė pirmą jo. Atėjęs prie kalvos, Gehazis paėmė iš jų maišus ir padėjo juos savo namuose. Po to jis paleido vyrus ir jie grįžo. Gehazis atėjo pas Eliziejų, kuris paklausė, iš kur ateini, Gehazi? Tas atsakė, tavo tarnas niekur nebuvo išėjęs. Bet jis jam atsakė, Argi mano širdis nebuvo su tavimi, kai vyras iššoko iš vežimo tavęs pasitikti? Ar dabar metas imti pinigus ir drabužius, alyvų sodus ir vynogynus, avis ir galvijus, tarnus ir tarnaitės? Todėl ir namano raupsai prilips tau ir tavo palikuonims per amžius. Ir Gehazis išėjo raupsuotas, kaip sniegas.